פרק ל"ג: ואולם שמענה איוב מילי וכל דברי האזינה. הננה פתחתי פי, דיברה לשוני וחיכי. יושר ליבי אמרי, ודעת שפתי ברור מיללו. רוח אל עשתני, ונשמת שדי תחייני. אם תוכל השיבני, ערכה לפני התייצבה. הן אני חפיך לאל, מחומר קורצתי גם אני. הנה אימתי לא תבעתקה, ואכפי עליך לא יכבד. אך אמרת באוזני, וכל מילין אשמע. זך אני בלי פשה, חף אנוכי ולא עוון לי. הן תנועות עלי ימצא, יחשבני לאויב לו. ישם בסד רגלי, ישמור כל אורחותי. הן זאת לא צדקת, אענקה, כי ירבה אלוה מאנוש. מדוע אליו ריבות, כי כל דבריו לא יענה? כי באחת ידבר אל, ובשתיים לא ישורנה. בחלום חזיון לילה, בנפול תרדמה על אנשים, בתנומות עלי משכב, אז יגלה אוזן אנשים ובמוסרם יחתום. להסיר אדם מעשה וגבה מגבר יכסה. יחסוך נפשו מנשחת וחייתו מעבור בשלח. והוכח במכאוב על משכבו ורוב עצמיו איתן וזיהמתו חייתו לחם ונפשו מאכל תאווה. ייחל בשרו מרועי, ושופו עצמותיו לא ראו. ותקרב לשחת נפשו, וחייתו לממיתים. אם יש עליו מלאך מליץ אחד, מיני א' להגיד לאדם יושרו. ויחוננו ויאמר, פדעהו מרדת שחת מצאתי חופר. רות בשרו מן נוער, ישוב לימי עלומיו. יעתר אל אלוה וירצהו, וירא פניו בתרועה, וישב לאנוש צדקתו. ישור על אנשים ויאמר, חטאתי וישר העוויתי, ולא שבה לי. פדה נפשו מעבור בשחד, וחייתו באור תראה. הן כל אלה יפעל אל, פעמיים שלוש עם גבר, להשיב נפשו מנישחת לאור באור החיים. הקשב איוב שמע לי, החרש ואנוכי אדבר. אם יש מילין השיבני, דבר כי חפצתי צדקך, אם אין אתה שמע לי, החרש ואאלפך חוכמה.